Pa mogu bar popit pivu na miru. Kakvi su ti to podačnjaci? Gdje si to umario, a? A gdje sam u gradu na cuku? S kim? S konobarom i ostalim gostima. Popio sam pivu i šeto. Dobro, ali ti vidiš koliko mi pive imamo ovdje? Šta ti piješ neku posebnu ili Da malo promijenim okolinu izbjegnem ova saslušanja svaki dan. Ej, bok. Mene tražiš? Ok, kad budeš našla malo vremena za mene, javi se. A pusti ga u komu. Da, znam. Mogli smo ručati na nekom pristojnom mjestu. Ja ću platiti ako treba. Tu ćemo, samo kao. O, dobar dan. Drago mi je što ste došli. Nisam ni znala gdje idem. Barbar. Vidim, našla si Daniela. Misliš, Milijana?